الحمد لله الحمد لله الذي جمع وفرق وأخرص وأنطق الحمد لله الذي ابتدى خلق السماوات والأراضين رقا ثم خلق ما رزق والجنان أغلق والليل ابصق والبحار أعمق والأراضين ازرق والأشجار أغلق سبحانك ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك ومن كنت عليه فمن معه ومن كنت معه فمن عليه سبحانك أكرمنا بالإيمان وأكرم الإيمان بنا وأنعمنا بالخلافة وأنعم الخلافة بنا وأنعم علينا بالمتابعة الكاملة الصادقة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أقام لنا منار الحق لكن أضعنا مجده السامي فضعنا أضعنا الطريقة أضعنا الأثر أضعنا الدروس أضعنا العبر أضعنا الشريعة خير البشر تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما إن تمسكنا بهما لن نضل أبدا كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام اللهم كن رائد في كلامي وجل إخلاصا في مقالي أوصيكم كما ينبغي أن أوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته إخوة الكرام بعد يكون شكر الله سبحانه وتعالى Mola ambaye tuna haki na ulazima wa kumshukuru kwa neema nyingi alizotujalia. Moja katika hizo neema kutujalia kuwa sisi ni binadamu. Hivyo ulivyo hujapeleka application form kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuumbe ulipo umejikuta tu mrefu mfupi mwembamba mnene mweupe mweusi hakuna ambaye alijua kama angekuwa hivyo alivyo Allah kwa yake akakuumba hivyo angetaka kuumba nyani akitaka kuumba mende angelikuumba lakini kakuumba binadamu kakupa na akili hii neema kubwa sana ambayo hatuna budi ya kuishukuru sana lakini neema nyingine kubwa zaidi ni ya Uislamu dunia ina watu zaidi ya bilioni saba sasa hivi lakini katika hao bilioni moja point seven wewe umo umesema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah hakuna neema nyingine kubwa kama hiyo kwa hiyo tuna neema pia ya uhai Allah bado ametukirimu uhai waliokufa si wapumbavu sana au sisi tulio hai kwamba si wajanja na tunapendwa sana la muda wao umefika wameondoka na sisi muda wetu utafika tutaondoka itabaki historia inategemea na vipi umeiandaa historia yako kama uliandaa vizuri itabakia ni nzuri na kama uliandaa vibaya utasema vibaya baada ya kifo chako hakuna namna ndugu zangu katika imani kile ambacho nakusudia nikizungumze leo katika kutuba ya leo kaifakana tarbia tushabab kabla mauti al vipi vijana waliokuwa wanalelewa kabla ya kifo cha mama na kwa nini tuzungumze maudhui hii tunazungumza kwa sababu nafasi hii ndio nafasi ya nguvu nafasi ya ujana ndio nafasi ya nguvu ikitumika ndivyo basi natija yake huonekana katika mwijamaa haina maana kwamba wazee hawana nafasi la isipokuwa Qur'an inaizungumza nafasi hii ndio nafasi ya nguvu Allah azza wa jalla anasema Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatan quwwatan dha'fan wa shaybatan Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliokumbeni katika hali ya udhaifu manii kisha kitoto kidogo mpaka unakuwa kisha akajalia baada huu dhaifu nguvu nafasi hii ya nguvu ni ya ujana bila shaka kisha akajalia baada ya nguvu udhaifu utuuzima tena wasaibata na ukongwe yakhluqu ma yasha Allah anaumba atakavyo kwa hiyo nafasi hii ni ya nguvu na nafasi nyeti sana kwa unyeti wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anaelezea jambo ambalo lilikuwa ni jumla jamala lakini anauweka ujana kama ni specific issue anasema la yazal kadhaba bi adam hatta yusal an khamsi siku ya kiyama kijana hatonya mwanadamu hatonyanyua unyayo wako kupiga hatua mpaka atakapoulizwa masala matano la kwanza anahumrihi fima afna ataulizwa umri wake aliyomaliza vipi ukizungumza umri wa mtu manake mtoka anapozaliwa mpaka anakufa wote ni umri wake lakini umri wa kuanza kuhesabiwa ni mukallaf sasa bale balighe hapo ndiye atakapoanza kupangiwa kuhesabiwa matendo yake mpaka kufa kwake ataulizwa kuhusiana na umri huu lakini haikutosha maneno haya yakachukua kutoka utotoni kwake mpaka kufa kwake akasema wa anshababi fima na ujana wake namna gani alivyotumia kuonesha nafasi ya ujana ni nafasi nyeti sana na siku zote ile na wakati wote ule na watu wote wale wakiweza kuwa monitor vijana wao wakawaelekeza kule wanapotakiwa kuelekeza jamii hiyo lazima iwe jamii hiyo lazima iendelee na magharibi wanajua hilo wanasema katika slogan zao za kuvuruga dunia anasema if you want to destroy any community you supposed to destroy their history first and you supposed to destroy any community you supposed to destroy their youth unapotaka kuharibu jamii yoyote ile haribu historia yao ukishavurugia historia yao hajui walikotoka bila shaka hawajui wanakoelekea na vile vile ukitaka kuharibu jamii hiyo yoyote ile haribu vijana wao nguvu kazi ikipotea ukaidirect unapotaka wewe hawezi kuendelea wale watakuwa ni watumwa kwako ujana una nafasi adhim sana tena zaidi ya sana na hata ukiangalia katika historia utaona vipi vijana walipoweza kuutumia vijana wao kuleta mabadiliko chanya katika jamii unaanza kuelezea hao vijana ambao walikuwa katika zama hizo ambao ni manabii alayhi wasallatu wassalam mfano kijana Ibrahim Ibrahim alayhi salatu wasalam kaanza harakati za kuulingania Uislamu ili apokosha Allah mmoja akiwa kijana sana jamii nzima takriban iko tofauti na yeye lakini kwa sababu alikuwa na akili mustanim ana ufahamu pevu amepata taufiki ya Allah ni mtume wa Allah na ujana wake alifanya makubwa katika jamii ile aliamua aifundishe jamii ile kivitendo maana kwa maneno wasingeelewa hata waarabu wana wanasema lisanu alhali afsahu min lisani maqali wakati mwingine lugha ya vitendo inafahamika zaidi kuliko lugha ya maneno Ibrahimu aliyavunja masanamu habari hiyo wengi tunaijua baada ya kuyavunja masanamu kaacha sanamu kubwa na kaliwekea shoka begani wakaja wajadi walipoona miungu yao imevunjwa maneno yakazunguka katika deshao katika jamii yetu hii tunamjua mtu mmoja tukija na mdogo ndiye anaizungumza vibaya hii miungu yetu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim tumemsikia kijana akizungumza vibaya miungu yetu fatan kijana baba ina 12 ila 15 sana kati ya miaka 12 na 13 kijana mdogo tu anaizungumza vibaya miungu yao kijana na kweli akasimama katika msimamo wake watu wakatambua baada ya pale kwamba walifanya ujinga kuabudu masanamu lakini ibilisi kawa tili ya maneno wakaona tena hapana pamoja na kweli sanamu hili alisemi huyu ni mvurugaji tumtie motoni kijana pia kuna kijana mwingine aliyotumia nguvu zake katika kumsimamia haki nabii Musa alayhi salatu wasalam tunajua maisha yake alipokwenda toka alipomuua bali kule Misri kisha akakimbia kwenda Madiam akawanusuru mabanati akawasaidia wanati kwa nguvu zake mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anampa utume na anamrejesha Misri afanye ulinganizi kijana tunamuona kijana Allah Yusuf alayhi salatu wasalam na neema aliyokuwa nayo ambayo mwanadamu mwingine yote hatopewa neema ya uzuri lakini haukumghururi uzuri wake ukamfanya atupe katika maasi na amkere Mola wake bali alisimama katika msimamo wake katika mazingira magumu sana ya kutakiwa na mama mwenye nyumba mkiwa ndani ambaye anaweza kutengenezea lolote lile lakini alisimama pamoja na ujana wake na uzuri wake na mipiani iliyofuata baada ya pale kutoka kwa wanawake wa mji lakini alisimama na akaisimamia haki mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anampa neema na kuja kumpa ufalme katika nchi ya Misri kijana alikuwa kwa hivyo ukisoma katika tarehe utaona namna gani vipi walipotumia ujana kuanzia kwa manabii mpaka waja wengine wema wakaweza kubadilisha jamii ile kuleta katika njia sawa ashabul kahfi kila mmoja anafahamu habari zao tunaisoma ya kahfi siku ya Ijumaa kama leo vijana wale innahum fityatun amanu bi rabbihim fitnahum huda wa walikuwa ni vijana waliomwamini Mola wao kisawa sawa na wakaweza kupingana na habari ya yule mtawala aliyejipa uungu na mwisho wa siku Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru akawahifadhi zaidi ya miaka mia tatu lakini akaiweka historia yao toka zama zile mpaka leo tunasoma habari zao tena kuna sura inahusu habari yao vijana innahum fitnatun amanu bi rabbihim walikuwa ni vijana waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala Allah atawazidishia uongofu kwa utaona nafasi ya ujana ilipotumika na ambapo ikitumika inaweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii yetu. Lakini hata hivyo palipo kuna vijana waliolelewa katika madrasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walifanya makubwa kwa juhudi zao mimi na wewe tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah tunaangalia kina bin Mas'udi kijana mdogo tu miaka 16 17 anakwenda kuisoma Al-Qur'ani katika Darun Nadwa mabonyenye wa Quraysh wamekaa pale anaisoma wanampiga mpaka anapoteza fahamu anarejeshwa kwa mtume mtume anambia nani atakwenda kusoma kesho anasema mie tena anambia umeumizwa anambia nitaenda mie kijana tunamwona kijana mdogo kabisa anasilimu na anabaki katika msimamo wake Ali bin Abi Talib miaka kumi kumi na moja kumi na mbili humo tarehe inasema kasilimu na miaka hiyo na anasimama katika msimamo wake kijana tunamwona Kubayb wakina Khabbab wote walikuwa ni vijana hawa walikuwa katika madrasa ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na walifanya makubwa tunamwona Usama bin Zaidi mjume hajafa anahusia jeshi lende likapambana na jeshi la Rome Roman Empire lakini anayepewa jemedari wa jeshi lile ni Usama bin Zaidi hajavuka miaka nane hapa pembeni kuna majamadari wa kisawasawa kuna kuna Khalid bin Walid wakina Jarrah bin Maliki wakina Dirar bin Azwali kina Ali bin Abi Talib wakina Ikrimah bin Abi Jahl kuna makomando kisawa sawa lakini anapewa yeye hajavuka miaka 18 kijana akili yake mustanimu anaupewa na uelewa ameleleka vizuri katika malezi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nafasi ya ujana ni nafasi nyeti sana na hii ilitumika na ikitumika ndivyo basi waweza kuleta mabadiliko sawa lakini leo malezi ya vijana wetu sio kwa nini mama kafa nani mama nani mama ambaye tunamzungumza hapa ni mama kwa maana ya mama la ni mama kwa maneno ya Imam Shafi rahimahullah anasema al-khilafatu ummul fara'id ile dola ya Kiislamu iliyowasifiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na makhalifa waliofuata baada yako akina Abubakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman ibn Affan, Ali, akina Umar ibn Abdul Aziz mpaka wa mwisho Abdul Majid Thani na ikavunjika mwaka 1924 hiyo ndio ilikuwa ummul faraid walilelewa mule wale vijana walilelewa katika malezi ya Qur'ani walilelewa katika malezi ya sunna ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zoezi hilo likisimamiwa na taasisi ambayo ni kiongozi na ina idara zake kwa hiyo nidhamu ya ufundishaji mtaala wa elimu uliwalea wakawa wana hamasa juu ya Uislamu wao wakayaona maisha yao haana thamani kuliko Uislamu wakaona starehe za dunia hazina thamani zaidi ya Uislamu kwao alislamu ghayatuhum uislamu ndio ulikuwa ndio lengo lao ndio anasema Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wakati akiwalea vijana anawaambia aazana Allahu bil Islam Allah ametukuza sisi kwa Uislamu waidha btaghaina ghaira lislam adhallana Allah tukitafuta utukufu mwingine zaidi ya uislamu Allah atatuacha tupotee walipata malezi hayo kwa magharibi wanalijua hili nimezungumza hapo kabla kwamba sehemu ya ujana ni sehemu nyeti na wahakikisha wanavuruga hapa na wanatumia namna ya kuvuruga vijana media wanatumia kuvuruga vijana katika athletic michezo hii wanatumia mitaala hizi ni sehemu nyeti sana ambapo wanawavuna na kuwatolea kuwatoa katika direction wakabaki katika utumwa wao miaka yote leo majority ya vijana wa Kiislamu hamuhum ghairu islami pupa yao si uislamu a ah, a ah, wana yao wa magharibi wamefanikiwa hapo wamewavuna wakawapeleka katika kambi yao fikira zao walipowalea wa magharibi ni, ni hayo niliyoyataja athletics michezo imekuwa ndio vital issue ya kijana yani hana lamana katika maisha yake zaidi ya kujadili mamichezo asubuhi mpaka analala hana sala hana chochote katika maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayapata hana huko ni michezo tu kama ni mtu wa mapira mpaka yamemwingia damuni sasa hana muda hata wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ana muda wa kubeti na wa kubishania watu wasio wajua wala hawamjui wala hawatomjua huenda hata kapigana kisa kuna mtu kamtukana mchezaji mpira kipenzi chake na anaumia anaumia hasa yani unamtukana anaumia mwaka fulani Mombasa kule Kenya vijana waliumizana waliumizana walipigana mpaka wakaumizana nini mmoja alimtukana Pierre Henry kwamba ana chogo mwingine anasema wamtukana Henry wewe Henry wewe mtukana basi mpaka na meno jamaa Henry hawajui lakini huko ndiko tulikomezwa hakuna lingine katika kitu chake muulize hata Qur'ani umehifadhi nini hamna sunna ya mtume gani ndio katika kitu chako hana na hata ukimuuliza unaijua basi historia mtume hapa kama naam mtume kafia maka kama kazaliwa maka kafia Madina kamaliza lakini muulize kwa hawa anaowapenda anawajua mpaka magirlfriend wake wote aliyokuwa nao katika maisha yake magoli mangapi kafunga kwa kichwa ana asisi ngapi ana kadi ngapi amechezea timu ngapi mshahara wake wa kwanza ni mshahara gani namba ya jezi ya kwanza anaivaa ni ana anawajua kuliko anavyojua historia yake mwenyewe wametuneza huko Vijana wamekuwa wamekuwa diverted hawana mpango na dini, wana mpango huko na na sasa hivi na kamari iko ndani. Kila mmoja anawaza kubeti, mkeka haramu ile, ita utakavoita ni kamari tu. Wakaja wakatufuruga kwenye mitaala ya elimu. Huko ndo kabisa na mfumo huu wa elimu uliopo ambao haumfanyi mtu kuwa mwelewa, unamfanya mtu ahifadhi historia ya elimu. Basi ni competition of learning capacity, ni mshindano wa kariri tu so uelewa aliosoma rafiki yangu yumo huko shahidi yangu ninachokisema ndicho umemaliza degree tukuletea mtihani wa form 3 hapa miaka mitano uliopita umemaliza degree huwezi kufanya japo ulipata A kwa hiyo wametumaliza huko, wakatengenezea mazingira tuone uzinifu ni jambo la kawaida, tuone kujirusha kuiga, kuwafanya wao ndio role models. Yaani vijana leo mpaka lile jina la Kiislamu anaona kwake linamkera, lazima alibadilishe hivi. Wewe jina lako nani? Chidi. Ah. Ah, Sasa Chidi ndio mwanadamu. Wewe summa nini? Lisaundi hivi Marekani hivi eh? na hata akizungumza ili aonekana amempiga hatua ni mtu mwenye maendeleo basi azungumze yani slang ya Amerika bila hapo yani you know mambe bala mtoke na bale hivyo yani hapo lakini vijana hao waliolelewa na madrasa ya mtume Muhammad fakhari yao ni kuona Qur'ani inatawalia maisha ya watu fakhari yao ni kuona Uislamu unafika mashariki na magharibi ya dunia fakhari yao ni kuona wanajipamba na sunna za mtume Muhammad na role models wao ni hao waliotangulia wema waliotangulia ndio role model wao leo vijana role model wao ni wa magharibi kila mmoja anataka awe kama tunapumbua kila mmoja ni yake kama ni mwanamke basi awe kama Lady Gaga hivi muhuni huni shoga shoga baraduni hivyo sio ajifakharisha na watu bila ka Umar bin Khattab nataka niwe kama Omar a ah, a ah. nataka niwe kama Ali a ah, a a huko siko tumekuwa huku aina nataharrak inshallah tunaenda wapi kwa magharibi wamepiga hatua wamewadivert vijana wamewapeleka na kukotaka usipomkuta katika mapira utamkuta katika music industry huko ndio wamejana ni vijana wa Kiislamu wanafanya kazi ya kulingania ushetani Maanake wale ukiona wampiga miziki hawa hawa ni walinganizi wa shetani katika kazi yao. Maanake hakuna wanachokisema zaidi ya kushajiisha ngono, hakuna wanachokisema zaidi ya kushajiisha ubarazuli, hakuna wanachokisema zaidi ya kushajiisha pombe na mengine kama haya. Hivi ndio hizi ndio dawa za shetani. Vijana wetu leo wamebeba dawa ya shetani. Ndio maana nasema hii nafasi yetu sana lazima tuizingatie. بارك الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين استغفروا الله أنتم موقنون بالكتاب الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الكرام من جاء خطبة yetu tunamalizia hapa hapa kwa nafasi hii ya kijana baada ya kufa mama vijana wa Kiislamu wanapaswa watambue nafasi yao na hadhi yao kama Waislamu warudi udhu ila rushdikum ruduni rudini katika mwongozo wenu mtaipata dunia na akhera yake na wala msijifaharishe sana kwa hayo mlionayo kwamba mtakufa baadaye mkizeeka la wanakufa wengine sasa hivi vijana wazuri wana nguvu kuliko wewe na wamekufa waliokuwa wana nguvu kuliko wewe lakini wewe bado umepata nafasi itumie kwa ajili ya maisha ya Uislamu wako simama kwa ajili ya kuupeleka mbele Uislamu wako tujifaharishe na Uislamu wetu tujifaharishe na wale bora katika Uislamu wetu tusiwe ni watumwa wa kifikra tu sisi ndio tuongoze tusiongozwe leo magharibi wamewafanya vijana wamekuwa ni wapuuzi wanaongozwa na kila kinachoingia mjini unaweza kumkuta kijana mpaka ukamwonea huruma kavaa kijiguo kinambana mwanamke anaweza kavaa vile kama ni shetani shetani hivi kwa sababu ana biashara anaitangaza sasa najiuliza huyu kijana wa kiume ungelelenie kama alivyo kabati kwa kila mtaka sasa anaonesha nini hivi ni kijana wa Kiislamu kabaki nini amewaona watu na wanavaa vile wewe ni Muislamu bwana wewe ndio uongoze watu sio wewe uongozwe kabaki nguo amekimetobolewa tobolewa yani hajui nguo nyingine iko makalioni kukimbia hata hawezi unamhurumia wakati mwingine unaweza kadhani labda hata anabusha kumbe mzima tu anajipa adhabu ambazo hazina kichwa la miguu udu ila rusikum ya shabab rudini katika mwongozo wenu na watu wazima waelekeze vijana katika kweli tuwe sisi ni viongozi wa umma huu tusiwe waongozwa kila anachofanya wa magharibi nawe umo tu wewe ni muislamu na kitabu cha Allah una sura ya mtume Muhammadin jifakharishe kuwa jifakharishe kuwa ni mfuasi wa mtume Muhammad Nabii Musa aliitaka hii nafasi hakuipata wewe umeipata bila kuilipia hem jifakhirisha kwamba mimi ni mfuasi wa mtume Muhammad na uige maelekezo yake fata vitendo vyake hapo utakuwa umemwenzi mtume lakini wapi wa tumetekwa vijana ukiangalia hata ile sura ya Kiislamu mpaka labda mtu akuambie jina au mkute msibani labda au muone leo msikitini Ijumaa hana sura ya Kiislamu kabisa kila unapomwona unajua labda ni magharibi karudi kashuka nchini jana nywele zilizoweka kama za kuku mara wengine laherini wengine mara lipsaini mara lipbam mtoto wa kiume bana kama si mzuri mzuri bwana usiangaishe watu kazi kijana wa kiume bado kupambana kulingania Uislamu na lambalamba vidole tu na unalambalamba vidomo tu basi emrudi katika ule Uislamu aliokuelekeza Allah Subhanahu wa Ta'ala na akakusimulia kwa vitendo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama kafa mama angelikuwepo bila shaka atarudi mama ni kama elezo niliyomalizia kuzungumza kasema mama mshaka kwamba ile taasisi dola aliyoasisi mtume ndio mama na laiti kama itarudi na itarudi bila shaka tutaweza kuwalea vijana wetu kwa kuwapangia nini wasome wa, wa, wa nini wasikilize nini wafanye iwe katika nidhamu maalum wa magharibu wametuvuruga hapo vile vya haramu ndo halali na halali ndo haramu leo mpaka wa magharibi ukiwa unapinga ndoa jinsia moja jiandae kuzuiwa misaada au kutengwa na jamii ya kimataifa yani uovu kwao ndio wema na wema kwao ndio uovu yote ni kutawaliwa na fikra za binadamu na ndio maana kuna wakati wanyama wanakuwa ni bora zaidi ya binadamu pindi atakapoacha muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala na ndivyo Qur'an inavyotuambia Walaqad ra'na li jahannama kathiran min al-jinn wal-ins. Kwa kumalizia yangu, Allah anatuambia tumewaweka wengi sana katika moto wa jahannam, majini na binadamu. Nini? Kwa sababu ya kuwa motoni, lahum kumkulubu la yafqahuna biha, wana nyoyo, wana akili hawazitumii walahum adhanun la yasma'una biha wana masikio hawasikii maana Allah akafanyia kazi walahum ayun la yusiruna biha wana macho hawaoni hawaoni aya za Mwenyezi Mungu wakazifanyia kazi hawa binadamu waliopewa neema hizi za akili macho na masikio hawataki kutumia inavyotakiwa wamepotea ulaika ulaika kalan'am hawa ni sawa na wanyama bal hum adallu bali wao wamepotea zaidi ya wanyama ni kweli wanadamu wakiacha muongozo zaidi ya mnyama yote unayemuona na mfano uko wazi mfano nani katika sisi aliyewahi kumuona mbwa akimpata mbwa mwenziwe dume la mbwa wakaweza kuzungumza kwa lugha yao ya mbwa mbwa alafu akaingilia yupo nani katika sisi aliyemwona nguruwe kiumbe mbovu na mbaya zaidi kwa sura na uharamu vile vile lakini kamfata nguruwe mwenziwe wakazungumza kwa lugha yao waliojaliwa kuzungumza alafu wakakubaliana kuingiliana wanadume kwa dume la nguruwe na jike kwa jike la nguruwe yupo wanadamu wanaoana siku siku ingiliana ndoa hasa juzi naona hapa katika cabinet ya mtawala wa Marekani mmoja katika viongozi waandamizi amepewa nafasi ya jieleze anamshukuru rais na pia anamshukuru mume wake kumpa kampani anamshukuru mwanaume siko ni mwanamke ni mwanaume anamshukuru mwanaume mwenzake kwa kumuita my husband ndivyo wanavyotaka tuwe hivi sisi sisi tuna muongozo kwa mwanadamu asipata maelekezo anakuwa ni bora zaidi ya mnyama yani mnyama anakuwa ni bora zaidi ya wanadamu kwa turudi katika muongozo wetu vijana wa Kiislamu rejeeni katika mwongozo wa wazee wa Kiislamu waongozeni vijana katika maelekezo yale yaliyofundisha Qur'ani na yale tunayojifunza kutoka katika sunna ya Mtume Muhammadin kuna ugumu bila shaka lakini ukitaa ukitaka kwa Allah na ukoonesha juhudi Allah atakuongozea kijana wako ugumu huko kwa sababu wewe unatekeleza mmoja lakini jamii inavunja kwa, kwa mara moja wewe unajiandaa ndani unapambana akitoka nje yote ni lakini ukifanya kwa taufiki ya Allah na ukamuomba na ukasimamia yale unaweza kusimamia hasa Mwenyezi Mungu akakuongozea kijana wako na kijana jitambue wewe ni Muislamu unatakiwa uwigwe sio uwige uongoze si uongozwe emjipendekeze emu enzi mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mwisho katika hotuba yangu tuna misiba mingi hasa katika wiki iliyopita tumefiwa na wanazuoni mbalimbali nyingine kafa leo lendi huko kuna almarhum Sheikh maarufu sana Jamal Layl na wengine mashariki ya mbali wamefariki ndani ya wiki moja na mwanazuoni akifa bila shaka kuna uzito wake pengo lake zidiko sababu anaondoka na elimu yake Tumie fursa hii pia kuombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wasamehe makosa yao, awarehemu na atukutanisha nao janna pamoja na Mtume Muhammad. Kabla ya kuomba dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala katuagiza jambo adhimu sana. Jambo lenyewe kwa uzito wake na nikuonesha utukufu wa mtume wake kaanza mwenyewe kawaambia malaika watekeleze alianza lini na sangapi na malaika hatujui katika na sisi binadamu waumini tulitekeleze jambo hilo anasema inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وهم الكثيرون منهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى الذين بقوا وهم الكثيرون وعن صحابة رسول الله أجمعين إني داع فأمنوا Allah tunakuomba tufanyie pesi katika maisha yetu, waongoze vijana wetu, warehemu mauti wetu, warehemu mauti wetu, wasamehe makosa yao ya rabbal alamin. Tunakukera sana Mwenyezi Mungu, tunaomba utusamehe. Inawezekana kabisa hakuna haji ya kujibiwa dua zetu kwa sababu ya mapungufu yetu, lakini tunakuomba utujibie dua zetu kwa baraka za wacha Mungu, utujibie dua zetu kwa baraka za watoto wadogo, na utujibie dua zetu kwa sababu ya baraka za watu wasiokuasi jiwe bila yetu kwa sababu ya viumbe wasiokuwa wake. Mwenyezi Mungu, sisi maskini tupe utajiri, tuna karima sisi. Mwenyezi Mungu, sisi madhaifu tupe nguvu. Mwenyezi Mungu, tunusuru usinusuru juu yetu, ya Dhal Jalali wal Ikram. dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اعين wa la اماما alayna waj'alna sababan li واجعلنا al khilafati min jadid ya يا ذا ikram. والاكرام وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقم السلام الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله